J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans les carrés soir ça va gérer. On me guette tout en bas, j'étais pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égard, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire, laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire, laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ouais. J'ai dit comportement, comportement, bah ouais. Il est minuit, tu titubes. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie. Mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher La malade t'a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, j'ai dit. Tous ceux qu'on ramène bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'ai trop roulé, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. tu un compo, compo, comportement. J'suis un compo. Je suis un compo, compo.